Ai ai ai. Mirëmëngjes, jeni me klubin e mëngjesit edhe këtë të premte të datës 6 mars. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes ju të dashur miq kudo që ndodheni. Sot është e premte dhe Olta pas pak do të na thotë dhe si do të jetë moti. Unë kam po, përshtypjen se do të jetë më mirë sot. Po, sot duket që në mëngjes fakt, po normalisht po pas pak. Po, po. po. Okej, do të japim rubrikën tënde Olta. Patjetër. Sot është e premte dhe si çdo të premte muzikën e zgjidhni ju në 069 20 7222 ose mund vini në faqen tonë në facebook pikë com fraksion klubi mëngjesit. Po Altini. Pyesim robotin se sa është ora. Okej. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1475, erdi në jetë skulptori, piktori dhe arkitekti italian Michelangelo. Në vitin 1521, Ferdinand Magellan zbuloi Guamin, ishullin në Oqeanin Paqësor. Në vitin 1853, Në Venedik u mbajt premiera e operës La Traviata e Giuseppe Verdit. Në vitin 1869, Dimitri Mendelejev paraqiti sistemin periodik të elementeve kimike. Në vitin 1899, firma gjermane Bayer AG bëri regjistrimin e aspirinës si produkt të mbrojtur. Aspirina u shpik nga kimisti gjerman Friedrich Hoffmann. Në vitin 1926, erdhi në jetë aktorja shqiptare Violeta Manushi. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e tetë, erdhi në jetë shkrimtari kolumbian Gabriel Garcia Marquez. Në vitin 1957, Gana fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe. Në vitin 1960, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se do të dërgonin 3500 trupa në Vietnam. Në vitin 1964, u shfaq për herë të parë filmi i Elvis Presley me titull Kissin' Cousins. Në vitin 1997, When I, only when I lose myself në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur të gjithë miq ju përshëndesim. 7:14 minuta në këto momente. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga 7-a deri në 10. Dua që ta um, shikojmë pak se si parashikohet moti për sot Olta. Ë uh, bashkë me këtë kemi edhe shprehjen e mhm. Jerit që ka për ditën e premte Jeri. Të ka Jeri. Sot kam zgjedhur një shprehje nga Nënë Tereza, mm. është kjo. Unë nuk kam parë asnjë fytyrë të qeshur që të mos jetë e bukur. Ka thënë Nën Tereza. Po. Fytyra të qeshura kanë një sigurisht të po, bukura. Po. Dhe ndoshta duhet të qeshë njerëz. Ne duhet më shumë buzëqeshje. Marrim atë gruan që para disa javësh u bë pjesë e lajmeve. Gruaja që s'kishte qeshur për uh mhm. -huh. sa mhm. për 40 50 vjet. 50 po. vjet po, diçka. S'kishte rrudha. S'kishte rrudha në fytyrë, por s'kishte qeshur asnjëherë. Mm. Ishte fytyra, ishte pa rrudha po e shëmtuar, duhet ta them. Por e vrenjtur. Po mirë, këtë vras mendin unë, si ka bërë ajo për shembull kur Në këto momente nuk po bie shi. Sikurse dhe e shihni të gjithë nuk po bie shi. Okej. Okay. Diku nga ora 9 parashikohet të ketë pak reshje shiu që mm -hmm. të shohim nëse do e mbajmë fjalën dhe më pas do Vesh hapet. Besojmë që jo. Do të thotë që kemi një të shtunë të diel me kohë të mirë. Me diell, oh, okay. Dhe në ditët në vazhdim që i bie edhe një javë më ë uh, thonë lajmet të orës së fundit në fakt ka qenë duke uh, pilotuar uh, një avion ai është veteran me që ra fjala ka mm -hmm. ka prej kohësh atë patentën e pilotit avion. por çfarë uh, ka ndodhur është që pak pasi është ngritur me një avion të kohës së luftës së dytë botërore, siç marrim vesh, uh, ka kërkuar pastaj nga ato kontrolli ajror që të ulet sa më shpejt në Santa Monica sepse ka një problem me motorin, por nuk ka arritur dot që të shkojë në Santa Monica dhe e ka ulur në një në një fush, fush golfi, golfi. Mm. fush golfi në Venice uh, në Kaliforni. Dhe çfarë ka bërë është që ëm um, është përplasur me ca pemë përpara se të arrijë që të ulet në tokë. Ka pasur ca plagë, megjithatë, siç uh, njofton edhe djali i tij, Ben Ford, thotë uh, babi është okay. Mm -hmm. Babi është okay me me me disa Ashtu, po. Me fat ca dëmtime të lehta. Po, po, si duket i është fikur motori i avionit dhe ka arritur ta ulë. Por një avion i luftës së dytë botërore. Ëh. Mm. Që kanë këta avionët që përdorin këta. Kam përshtypjen që është çefli prandaj po po po vinim edhe skena nga Indiana Jones për për atë. Por Harrison Ford ato shumë i dashur, megjithëse kemi pa. Shumë mirë, po. Ka pësuar ca goditje në kokë thonë ata. Do të thotë prerje kështu. Nuk dihen ende çfarë. Fytyra e tij ishte e mbuluar me gjak, tregon uh, njëri nga tregon babi. Njerëzit që punonte aty në atë uh, kompleksin e golfit, mm. por uh, dy mjekë shumë të mirë u gjendën atje, se mjekët kanë qejf të luajnë golf, se kanë lekë, po vend për parallinj. I kanë dhënë ndihmën e po. parë. Po në country country club. Okej, okay, mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, Harrison Ford është okay, kjo është lajmi i mirë. Ora është në 7:27 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Mm, Sot është e mm, premte mm. ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 ose në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. 069 20 70 222 069 20 70 222 kemi edhe një pyetje sot për ju, do që ta bëj tani. Ë uh, është është edhe në faqen tonë Facebook uh, e gjeni kollaj, është uh, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, nëse kërkoni për klubin e mëngjesit aty do ta gjeni. Por uh, pyetja është kjo, e përshkruan dot punën ideale për ty? Mm -hmm. Ku do punoje? me kë do punoje, duke bërë çfarë. Në sensin që, uh, mm. nëse mund ta përshkruash se cila është puna ideale për ty, e para punës ku do punoje, un kam dashur të them çfarë lloj, çfarë lloj pune, pune do ishte. Çfarë kur thua se ku, atëherë kuptohet edhe se çfarë lloj pune është. Mm -hmm. Normalisht, do të punoje në një palestër. Okej. Okay. E kuptova. Ëm, mm. um, të pëlqen, të pëlqen sporti. Kjo e para. Tjetra është me kë? Sepse ka shumë rëndësi pasaj se me me çfarë lloj njerëzish përzihesh në mm -hmm. sensin e mirë të fjalës, përzihesh duket sikur do bënim kështu në një gjë deputetësh. Ë, uh, e kisha fjalën, e kisha fjalën me çfarë njerëzish ke të bësh? Ë, uh, janë janë njerëz që që e sfidojnë veten, që duan, që kërkojnë, kanë ambicie, duan më shumë, apo di un se çfarë, që nxisin të tjerët, që punojnë mirë në ekip, që kalojnë mirë, që nuk janë të një natyre apo një tjetre, edhe pasaj e fundit duke bërë çfarë. Mm -hmm. Çfarë do ishte që del nga... Nga gjitha këto. Ç'është konkretisht puna jote. Mm -hmm. Jo vetëm se çfarë është industria e madhe, se thua do të punoj në marketing, po ti vetë çfarë do bëje? Se ka një gjë, ka një punë mm. konkrete dita po, pas pra. ditës që ti ulesh atje dhe, dhe bën këtë gjë. Çfarë bën? Merr këta njerëz në telefon, ku di un, shkruan, krijon. Ca njerëz duan të jenë mjek për shembull të bëjnë ato check-upet. Se thotë kush i bën check-upet. Normal. Mm. Kështu që, ëm, um, po fillojmë nga juve. Juve uh, e dini eksaktësisht se çfarë ishte puna ideale për ju? Meqë sot kemi dhe orën e punës, pak më mm. vonë, mendova që do ta do ta sillja që në orën 7 për ta. Po. Më thuaj ti mua. Un punën ideale. Po. Ideale, ideale, sigurisht çdo gjë ishte ideale, ideale. Magjishëm në favorin tënd. Magjishëm në favorin tim radio do bëja. Kuptohet, mbase Jo në këtë formë, mbase më lart, por mm -hmm. në kuptimin e drejtimit të saj. Po këtë punë do bëja. Këtë punë do bëja. Mm -hmm. Kur thua më lart për shembull, do doje që të kishe një emision tëndin? Është kjo, është kjo që thua apo është ai që më lart në drejtim administrativ të radios të Po po, në drejtimin administrativ mm. kisha më se. Më mirë. Domethënë mund të kisha edhe një emision timin po nga ana e produksionit. E kishe fjalën nga mbrapa ti, jo. Nga mbrapa po. Po çfarë po të pengon? Kush, un po të pengoj? Po Jo, jo, se ta pikë të pyri, kjo është pyri, këtë mendoj edhe ma thuaj pasaj. Se kush po të pengon ty? Mm. Se ndonjëherë ndodh për shembull që pengojmë veten. Po, është vërtet. Se s'e kam rastin tënd, se nuk e di, ti s'e ke po, kthyer përgjigje. Por por që mund të jetë ndonjëherë. Mund të jetë mund të jetë e mundur. Po, shpesh është shkaktari vetvetja, pastaj po, do ta shohësh të tjerët. Që nuk duan që ta kapësh atë frutin që varet për shembull dhe Për arsye edhe edhe të përtacisë për shembull. Të pamotivimit, a ku di unë se çfarë, janë ca gjëra që janë të ndryshme. Po, po. Përton të po. ngrihesh nga divani. Përton të ngrihesh nga divani. Metaforikisht, por që mm. u ndodh njerëzve. Ti e di, e ke e ke projektuar. Unë e kam thënë edhe herë tjetër. Kjo është një punë që mua më pëlqen. Është ideale? Patjetër që po. Pëlqen shumë. pa pa asnjë lloj dyshimi. Do bëje ndonjë gjë tjetër për shembull. Tani tani sigurisht do të bënte regji. E zëm, e zëm çfarë oferte, çfarë oferte do të do të të do të të rrëmbente. Do të do të bënte të mendoheshe që që të ta lije këtë punë ideale. Po të bëja një film dhe të kisha Johnny Depp. Oh, a Johnny Depp do të ishte këtë tjetër. Deri te filmi ha, te film edhe mund ashtu po. Po një film që t'ia vlej, jo një film. Do të bësh film ti do që të të luash film apo do jo, që të ta që ta bëj. Ta bësh ti do të bëhesh ti regjisor i një filmi. Mm, mm. Do të bësh një film. E ke menduar? Ke historinë, skenarin, ke gjërat gati? Po, po jo kaq të madhe, është gjë më e vogël. Çfarë, film i shkurtër? Po. Film sa minuta? Me metrazh të shkurtër. Po. 5, 7, 12. Deri te 10 shkon. Okej. Mirë. Shkëlqyshëm. Ëm um, kjo është pyetje për ju tani. 069 20 70 222 a e përshkruani dot punën. Njerëzit na kanë shkruajtur në fakt. Ëm um, Di, po disa duan edhe muzikën. Meqë sot kam ditëlindje thotë dikush për shembull, mm. uh, dua të dëgjoj nga Pink Floyd, uh, Capital Cities, uh, kurse Tani ka shkruar që do të bëj artistike druri thotë. I kam pasion e dua t'i bëj me vllain. Oh, sa bukur. Artistike druri. Mirë, do dëgjojmë uh, dëgjojmë këtë tani. Big Hero 6 e kanë kërkuar sot mëngjes miq të dashur. Kjo është nga Fall Out Boy. Pastaj do dëgjojmë edhe nga Pink Floyd, siç uh, djaloshi i ditëlindjes e kërkon sot. Jemi në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur që të gjithë ma ishë ju përshëndesim fort e ashtë, e ja vjen edhe te Jeri. Ej, ça i the, ça i the? Me po, ndodhi një gjë në radio dhe po, po diskutoj me Olton. Ok, gocat, gocat e kanë, jo, e kanë, e kanë gati që tani. Atëherë, unë do ta filloja me një, a mund të bëjmë një pyetje nga gjërat që ndodhin rreth nesh? Mm, prit prit sa e di. Një prit prit sa e di. Po. Kemi pyetje të vogël nga lajmi tani në mëngjes miq të dashur, 7:35 minuta. E kemi edhe me vonesë anagramën duhet ta kishim bërë në fakt. Atëherë, atëherë. Ehm. Um, mm. Kjo monedhë, kjo monedhë e huaj, Tan, po. është forcuar shumë së tepërmi. Ka arritur në vlerat e vjetra. Vlera që ka patur. Mm -hmm, dikur. Dikur. Dikur. Ur ur ur. 069 20 70 222 069 20 70 222 nuk është nuk është e mhm. lodhshme, nuk është e vështirë. Fjalën e ka Jeri. Me intuitë, mund ta gjesh. Me pak. Ndërkohë unë uh, kam një lajm nga Koreja e Jugut, po bëhet fjalë për një kishë që quhet Kisha. Kisha. Ose më saktë Federata e Familjes për Paqe Botërore dhe Bashkim dhe kjo kishë është themeluar në fakt në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e katër dhe kujdesej nga uh, dy pjesëtarët e kësaj kishe që ishin burri dhe gruaja, por uh, ai ka ka ndërruar jetë në 2012 në moshën 93 vjeçare dhe bashkëshortja e tij vazhdon që të kujdeset për këtë mm. kishë. Por çfarë ndodh është që uh, dje janë koreano-jugore. dje janë uh, kanë celebruar dashurinë e tyre 4000 çifte pikërisht në këtë kishë, sepse mendohet që njerëzit që martohen brenda kësaj kishe apo federate e quajtur ndryshe, mm -hmm. uh, kanë lumturi midis tyre dhe që kanë një jetëgjatësi në lidhjen e tyre dhe mendohet se kjo është falë ambientit të kishës dhe përkujdesit që kanë treguar dikur njerëzit. Tani kisha është një lloj bestytnie. Kisha e ka kështu domethënë e ka fiksim këtë çështjen e martesës. Ajo më. Sepse salla është po. mbushur kështu me janë me me Por është një eveniment jo shumë i zakonshëm sepse janë janë bërë bashkë 4000 çifte nga 50 vende të ndryshme, mm -hmm. të cilat kanë vendosur që të ishin të gjithë të pranishëm në këtë kishë dhe të uh, martoheshin së bashku të gjitha çiftet me, uh, domethënë një ceremoni, pra, një ceremoni. Ne e bën shumë të lehtë për shkakun se aty je thjesht i ftuar. Se e ke parasysh ka njerëz për shkakun, kjo jo është tamam për ata që kanë njoh unë njerëz mm -hmm. që, mhm. që nuk janë martuar vetëm se se s'duan të bëhen dhëndër. Në sensin që e kanë shumë uh, Nuk e nuk e kanë vështirë këtë. E kanë vështirë pra, po. atë sepse e gjithë vëmendja është e përqendruar tek ti. Mm. Edhe janë ato sikletet e emocionit. Sikur do të po. shikojnë domosdo, i vendosur në atë tavolinën në qendër të dasmës, e ngritur pak, vijnë të gjithë bëjnë foto, do të puthet nusja me dhëndrin, e e kupton do të puthin ato të ashtu. Ka njerëz që nuk e bëjnë dot, nuk është nuk po, është për mua thonë ata. Kështu që kjo do ishte për ata. Se si ti je një ndër Nëse ti ke këto probleme, atëherë mund t'i bashkohesh edhe çifteve të tjera. Oh. Madje kanë qenë 4000 çifte që u kurorëzuan pikërisht dje, uh, por kanë qenë edhe 12000 çifte të tjera, të cilat të gjithë këtë ceremoni e kanë ndjekur nëpërmjet internetit live. E 12000 çifte të tjera. 12000 çifte të tjera. Po ku e dimë ne që ishin? Po, po pse do të shikoni? Apo apo janë martuar ata? Ata janë të martuar, ah. por uh, kanë parë uh, ceremoninë live si një gjë të jashtëzakonshme, po. Mirë. Duket uh, si një stadium i vërtetë. Ashtu është. Kemi pas pak klubin e mëngjesit, u martuan 4000 çifte një herë. Nga 50 vende të ndryshme të botës. Kjo është e rëndësishme. Holandezë, gjermanë, mm. francezë. Dhe uh, një çift që ka bërë dhe një deklaratë ishte ajo ishte italiane, ai ishte holandez. Çfarë deklaratë? Dhe tregonin eksperiencën uh, që si e kanë ndarë edhe me çiftet e tjera. Daço Italo, kështu, po. Ora shënon 7:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 ose në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Mm -hmm. Jemi gati për anagramën. Apo do të takojmë? Jo, jo. Piqe, P I Q E H E R M O D E R N. Mhm. Piqe her modern. Piqe her modern. Asnjë ide nuk kam për mm. momentin. Olta, cila do të jetë dhurata? Do jetë një orë nga Premium Watches. Piqe her modern. Nuk ka nuk ka trajt. Është në shumës? Po. Po, unë e kam gjetur. Është folje. Po pra. Kështu që Olta je jashtë. Jo. Piqe her modern në folje, nuk është nuk ka trajt. Okej, ëm um, Kujdes. 069 20 70 222 për uh, për anagramën. Mhm. U, e gjetëm. E gjetëm Olta. Po. Piqe her modern. Po, a pra ja, shikon që s'është aq e po, vështirë. Po, saç mendon ti në fillim se mund të ishte. Po. Okej. Atëherë, mundet mm. uh, mundet që të Marrim një përgjigje për sa ka për pritpritësen. Për pritpritësen e parë sot? Dollari më kanë thënë. Dollari është saktë. Bravo. Si është ajo bosa e dollarit? Mm. Është Eldi fiton dy bileta për në Cineplex. Ëh? Atëherë, mirë, bëjmë një të dytë, edhe ikim. Atëherë, për të vënë mendjen, çfarë do japim? Çfarë do japim? Kemi një dhuratë? Kemi bileta, bileta. Janë janë në mëngjes tani. Kemi bileta. Bileta për sonte. Po. Atëherë filmat janë Chappie, miq të dashur, Xhuxhi 7, ky është për fëmijët. Xhuxhi 7, Xhuxhi 7 ka një histori të mrekullueshme. Bie edhe këtu dashuri me një princ, më fal me një princeshë, apo diçka e tillë, nuk e di ja futa kot, nuk e di. Nuk e di. Ëh, por por kemi edhe për Birdman gjithashtu, mhm. që është filmi më i mirë i vitit sipas Akademisë. Tani, tani. Pyetja është kjo. Ka një ëh, ka një thirrje të re nga opozita për të dalë në protesta. Ka bërë të qartë edhe kryetari i Partisë Demokratike dje për dalë në protesta dhe kauza është kauza është kjo. Cila pra? Cila është kauza? 069 20 70 222. Se duhet kesh një argument një gjë Sot në klubin e mëngjesit Do të flasim edhe për uh, romanin Lora Lora nga Leonard Veizi. Romani Lora, miq të dashur, ka dalë para ca, ca ditësh Edhe është, është një thriller policesk. Mhm. Mm Ëm um, një libër me mister, me kuriozitet, me tension, shumë i bukur. Me të vërtetë, me të vërtetë i mirë. Ë, uh, kështu që do të flasim për Lorën, nuk e di nëse ju ka rënë në dorë, por uh, nëse doni një një po do ta lë Gimin të bëjë pasaj uh, kritikën letrare, kështu që unë po po po e ndërpres këtu. Okej, okay, do kemi edhe Gimin mbas mbas orës tetë këtu në klubin e mëngjesit. Kthehemi mbas pak tani. 7:51 minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim, ju urojmë ditë të mbarë. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Antin, me Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ëm um, atëre, Jeri, uh, përveç se sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 duhet të dini që kemi edhe një pyetje për gjithë juve. Pyetja është a e përshkruan dot punën ideale për ty? Dëgjuesi i dashur, cila është puna ideale për ty? Ku do punoje? Me kë do punoje? Çfarë do të bëje? Mhm. Mm Na ka shkruar Megi dhe thotë një punë që mund të më ofrojë mundësinë të shoh botën mm. dhe të mm. njoh kultura të ndryshme, arkitekte thotë, do parapëlqeja të punoj me njerëz me imagjinatë frymëzues dhe larg politikës. No, më pëlqen kjo. Shumë e bukur. Larg politikës. Mm. Kjo është një nga gjërat, po. Shkëlqyeshëm. Ndërkohë, ëm um, Kanë kërkuar nga Capital City sot, Safe and Sound, oh, mbani mend këtë. Ka pas bërë namin dikur. Po, kemi kohë pa e dëgjuar. Kemi kohë pa e dëgjuar. Altini ka ca sugjerime. Çfarë sugjerimesh ke ti Altin? Për shembull, nëse flasim për uh, ku diun tani? Ëm, ehm, uh, Hozier Someone New apo Chloe Black 27 Club. Jo vendos atë të parën fare. Cila është e para? Claire Maguire. Po kjo kush është? O oh, Claire Maguire, kemi dëgjuar ne këtë. Po, Nuk ka një zë kjo? Është interesante. Mm. Po ka, ka pasur atë the, the sword, the shield, the shield and the sword. Mm. Ajo, jo, ha? Mm -hmm. A kjo është? Më në fund prapë, sa vjet kanë kaluar? Kanë kaluar 2 2 2 vjet. Që nga 2011. Nga 2011, s'e kemi dëgjuar më. Mirë, ajo është. Kjo është është sugjerimi i Altinit uh, për muzikë miq të dashur. Të mëngjesit të ditës së premte ta marrim pak uh, bukur e shtruar. Ora është në 7:56 mhm. minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Ne unë shijova pafundësisht këtë këngën. Është këngë e bukur, po, shumë mirë. Faleminderit Altin për këtë. Jeni me Club FM miq të dashur. Ehm, sot muzikën e zgjidhni ju prandaj mund të na shkruani në 069 20 70 222 lidhje me këtë 069 20 70 222. Ëm um, gjë tjetër që do të thosha përpara se të largoheshim është që kemi një fitues në lidhje me këtë lojën e fundit prit, që bëm është prit mhm. prit se di loja nga lajmet, nëse mund ta quajmë kështu. Më i shkathti, më i shpejti. Është Linda 436 i mbaron numri, ka thënë dorëheqja e Ilir Metës. Dy bileta për në Cineplex. Ëm um, Po, të dorëhiqet? Vetëm ajo ka thënë këtë? Jo, jo, kjo është e para. Mm. Pse? Po se nuk është kam përshtypjen unë që dekriminalizimi është, okay, mirë, mund të thuash dekriminalizimi është është kauza. Problemi është nuk është se mund të dalësh me po Nuk kam asnjë me dekriminalizim, ëh, jo, të gjithë kështu thonë. Të gjithë kanë. Po mirë, ndoshta ka mund gabim. Okej, në rregull, atëherë jepe për dorëheqjen e Ilir Metës. Ata e kërkuan dje, ëh. Ata e kërkuan dje. Le ta fitojmë. A mund të bëjmë një tjetër ne? E po. bëjmë. Okej, okay, bëjmë një tjetër ne. Yay! Ne pastaj shkojmë. Atëherë, e fundit është kjo. Prokuroria ka thirrur mm. kaq persona sot. Do shkojnë atje. Kryeministri do shkojë atje. Tam, dhe jo vetëm. Ish kryeministri, kryetari i kuvendit, domethënë sa figura të larta do shkojnë atje. Ëm, um, Pyetja është sa, sa? gjithsej. Po, janë uh, është një numër njerëzish, një numër personash sot të thirrur, sa prej tyre pra. Kthehemi pas pak tani është Bon Jovi për të na çuar deri tek lajmet e orës 8 këtu në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim. It's my life. This ain't a song for the brok. Ora është tani 8:10 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Mirëmëngjes, ju të gjithë mirë se keni ardhur në programin e dashur. Ju përshëndesim. Ë pak vranë tani në mëngjes, por do të hapet me kalimin e kohës dhe do të jetë kohë e mirë, ka thënë Olta për 5 ditë në vazhdim, kështu që po, po. ë jemi duke e mbajtur mend atë premtim deri nga fundjava tjetër, po po. Ah, ashtu. Mos thuash pastaj që jo, po. Jo, jo, nuk. E ku di unë se çfarë gjëra të tjera nga këto. Mirë, në orën 8 ne kemi edhe zërin miq të dashur, zëri misterioz i klubit të mëngjesit. Altini ka bërë gati një personazh për uh, ditën e sotme. Detyra jonë është që të gjejmë se kujt i përket ky zë. Kujdes. Zëri duhet thënë nuk është shumë i vështirë, kështu që do të luhet vetëm një herë. Atëherë, atëherë bëni gati 069 20 70 222. Bëhuni gati se domethënë sepse nuk është i vështirë Altin, një, dy, tre Prirja drejt së bukurës është prirje universale oh, Ok, ke të drejtë S'e ndryshon Ok um, E drejtë, e drejtë, e drejtë 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Në lidhje me anagramën? Piqe her modern është anagrama Piqe her modern. modern. 069 20 70 222 Olta ç'thuhet. Përqendrohemi. E saktë. Bravo. E saktë. Është Loreta Kolgjini 122 mbaron numri fiton orën nga Prime Watches. Loreta Bravo, Kolgjini. Loreta. Po. Loreta Kolgjini ka fituar sot. Mhm. Mm Fitues tjetër për dhënë kemi? Ta pyesim sa e ke orën. Meqë fitoi orën. Po po. Aha. Më kanë thënë katër persona janë thirrur sot nga prokuroria. Jo, e pasaktë. Jo, no. jo, e pasaktë. Borjana thotë 3. Jo, e jo. pasaktë. Rovena thotë 5. E pasaktë. Andi thotë 7. Andi është i saktë. Bravo. Bravo. Sa më shumë aq më mirë. Se ku ka, ku ka. Thotë edhe Laura 8 pastaj. Jo, po, jo, unë kam për 7. Edhe i kam uh, nëse doni. Edhe me emra. Me emra? Pra Ilir Meta. Një. Ëm um, Po, Eugen Beci. Beci, Beci. Po. Eugen Beci. Po. Eugen. Po, Beci, okay. Eugen Whitler. Ta të shtatë, ta të shtatë janë, okay. Në rregull, e dinit, e dinit, bravo ju qoftë. Qyshëm. Andi fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, shumë mirë. Bravo. Më pëlqen kjo. Mirë, ehm, um, atëherë, Hmm. Po. Çfarë do bëjmë? Do të gjejmë muzikë? Sa radio? Do vijë Gimi mbas pak. Ne kemi sa radio, ne e kemi më po. Unë them ta bëjmë para Gimit. Jo, jo, kam frikë se nuk e gjeni çuna, kështu që më. Hajde jemi pra, hajde. Unë di rrezikuat edhe na çon kam shpresën që do e gjeni. Nga inati ose. Sa radio? Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë. Mhm. Jo. Po ndonjëherë këta bëhen ah. ruajtës të mirë, ah, po. ndonjëherë. Po jo, jo po mos u mos u ngatërroni jo me këtë pjesë. Nuk ka asgjë po. detyrë aty. Ka të bëjë me pastrimin ndoshta, jo. jo. profesionin. Ka të bëjë me me mjekësinë. Është jo. profesioni i ri që do të mund të detyron të vishësh me diçka me kostum po apo ka ambiente të tilla që kanë uniformë, ka të tjera që nuk e vrasin mendjen për uniformën. Të vijnë edhe edhe edhe të rregullojnë rregullojnë ndryshojnë diçka në shtëpi. Jo. Jo? Nuk janë po- ustallarë këtu nga këto. Jo. Punojnë brenda një institucioni apo është i pavarur? Jo brenda një institucioni shtetëror, po mendon ti. Fillon jo. me M, fillon me M, Jeri. Jo, çfarë është? Menaxher. Jo. Është por jam afruar. Je në linjën e drejtë, po nuk ka lidhje me menaxhimin direkt. Je uh, account manager. no, no. Këta janë një lloj profesioni, ne kontaktojmë me publikun këta? Këta kanë kontaktojnë me publikun me ne, kanë lidhje po pra, të drejtë drejt për drejt me ne po. dhe është si me ne, më fal. Me ne si individë. Me ne me gjithë pra ne. Pra ne i takojmë shpeshherë gjatë ditës. Ka njerëz të tillë, po. Ja me p. Jo, çfarë është po je? Policët. Policët. Jo, jo, jo, më shumë. Kemi në shtëpi, kemi afër zyrave, kemi kudo te Kemi në shtëpi, kemi edhe në pra, shtëpi. Pra, në lagje, jo brenda në shtëpi. Ndoshta edhe në shtëpi. Po, nëse dikush po ka këtë zanat, po mund ta po. kesh në shtëpi. Këta në lagje shitje, shesin lloj-lloj gjërash, po pra, po, e gjen. Kur Cila ishte fjala e gocave? Blendi kur thashë se mund të jenë ruajtës të mirë, do të thotë edhe për në lidhje me sigurinë, kur dikush vjen për të vjedhur, ndodh edhe kështu. Ndodh që e shikojnë ata se kanë. Në Kentucky për shembull ka pas një luftë midis një të tille edhe një hajdute. 069 20 7 222 pra. Jeri kaluan 4 minuta deri në 20. Ajo ruajti dyqanin e vet apo jo? Po. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Tani është 8:22 minuta. Ne do të flasim sot për librin Lora, romanin Lora nga Leonard Veizi. Leonard Veizi është një shkrimtar, mund ta konsiderojmë ka shkruar disa romane, tet ky është i nënti. Ëm ose sepse disa janë njëra është me novela, mm -hmm. tre janë përmbledhje me tregime. Megjithatë romane ka 1 2 3 4 5. Surpriza e natës së fundit, Rrëfimi, I çmenduri i pavionit 3, Orgji në famullinë e At Ludovikut dhe Lora, mm -hmm. që është i sapo dalë, mund ta konsiderojmë kështu. Po. po. Ka rreth një muaj kam përshtypën unë që e kam parë që. Aq, aq. Po. Ë, atëherë, ë në këtë në këtë në këtë roman takojmë takojmë Roin, Roy Grabova. E kam e kam Ron, Ron, Ron Grabova. Ron Grabova. Ë, Ron Grabova i cili është në një avion drejt Vjenës, më pas në një avion tjetër do të hipi thotë ai, uh, drejt New Yorkut e më pas do të marrë një nga John Kennedy për të shkuar drejt Texasit ku ka një motër. Ky po largohet nga Shqipëria, po lë pas gjithçka. Kështu e takojmë këtë personazh atje ku është në në lartësinë e tij. Uh, ndërkohë që në Tiranë ka ndodhur në mesnatë dhe këtu libri fillon një vrasje në një hotel. 13 herë është është është vrarë me një thikë një një femër uh, një shtetase e huaj, siç kuptohet, dhe thika është ngulur në dyshek pastaj e lënë aty, dhe dhe këtu është një mister, sepse ajo qëllon që të jetë një e njohur e e e rroni, dhe domethënë kemi një roman të tipit policesk, të të tipit uh, thriller, një kërkim, një mister, një një zbulim. Si e vlerëson? Çfarë thua për këtë? Në fakt edhe edhe të mëparshmit unë ia kam lexuar Edhe dy romanet e mëparshëm, domethënë Orgjinë në Famullinë e Atë Ludovikut dhe I çmenduri i Pavionit 3. Mhm. Mm 2012-2013. Është në stilin e thrillerit që ka, por nuk mbetet thjesht në raportin e një thrilleri kështu kriminal, përmes një thrilleri ai rikthen jetën në, në konceptin e retrospektivës edhe i jep mundësinë sepse është një stil që kur kthehesh në retrospektivë ke mundësi disa herë të ndalosh dhe nuk është e thënë që ngjarjet lidhen në mënyrë kronike padyshim me njëra mhm. tjetrën. Mm -hmm. Në të tjerë, është një stil që të jep një lloj lirshmërie që të shprehesh. Megjithatë, ë besoj se ky lloj romani i jep e, e fut Leonardin te ato shkrimtarët që them unë që e ka zotruar tekstin e vet, mm -hmm. e zotron tekstin e vet. Është një tekst që ecën, që lexohet, që nuk nuk mbetesh diku ta jep të mundësitë, më me, e, zotëron dhe dialogun dhe dialogu mund, e, mund të ndaj këtë përshtypje me ty në po. mënyrë intensiv. Është absolutisht ashtu. Ë uh, kjo është gjë që mua mua më pëlqen më shumë. Tani zbulimi është interesante. Ë uh, e kapur nga nga disa anë të ndryshme, domethënë ë uh, është mister dhe për Ronin kur ky e, e shikon në celular që ajo ngjarje ka ndodhur atje dhe e shikon në në njërin nga televizionet e lajmeve portretin e saj, pastaj ky kthehet në retrospektivë dhe se si ky e ka njohur këtë vajzë këtë Lorën në një rrugë aty në kam përshtypjen se Torino ku ata ishin në po, një po. rrugë ku kjo prostituonte bashkë me femra të tjera uh, dhe se si uh, lind një gjë midis tyre po, po, po dua të them është interesant dhe dhe dhe teksti është shumë i mirë shqipja është e zotëruar është e rrjedhshme është e këndshme nuk ka domethënë atë atë është e rëndësishme kur flasim për këtë kur flasim për letërsi së pari kjo është më e rëndësishme domethënë Kur flasim për letërsi, teksti duhet të jetë i tillë. Mm. Duhet të jetë letrar, duhet të jetë i mirë. Po edhe ndjell. Duhet të jetë, po, tërheqës duhet të jetë i këndshëm në në këtë lloj raporti. Pa këtë, pastaj nuk kemi pse të fillojmë ta lexojmë si të tillë. Ë, uh, këtë e zotëron. Uh, Arti tani ka një kulturë të shkruarit, shumë të mirë, domethënë. Dhe po them që ky lloj ky lloj romani e, e, e, e i ka dhënë mundësinë hapësirën që të shprehet domethënë mirë, këndshëm dhe uh, kemi të bëjmë me siç e the ti Lorën që është personazhi që ka dhënë emrin librit, që gjendet e vdekur në një hotel, hotel në Tiranë, pranë stacionit të trenit. Dhe në momentin që ky niset të udhëtojë, dhe gjithë jeta e këtij në fakt, si me thënë, është një fabul, kështu që nga ana nga ana nga ana metaforës ky është në ajër, gjatë gjithë kohës që, domethënë, sepse jeta e këtij ishte në ajër. Ëh. Mm domethënë, gjithë retrospektiva e jetës së tij bëhet dy gjatë dy fluturimeve Tiranë, Vjenë Vjenë New York, Dhe gjithë raporti i jetës, gjithë retrospektiva, gjithë problemet, sepse ky e merr vesh lajmin përmes celularit. Celularit që në Tiranë ka ka ndodhur kjo, domethënë dhe kjo i kthen gjithë kujtimet e jetës së tij. Po ky është edhe i dyshuar tani. Automatikisht është i dyshuar sepse në Tiranë fillon njohja, fillon kërkimi, policia çon çon emrin mm. për ndalimin e këtij në Interpol. Ajo është vrarë në mesnat, ky ka ikur në në 4 të mëngjesit. Ky ka ikur në 4 të mëngjesit, e ka përcjellur ajo e dashura shqiptare që ky me të cilën nuk ka dashur as të ndahet as nuk ka thënë as lamtumirë nuk i ka treguar as ku po shkon Kështu që kjo Dhe- shton dyshimet dhe hijet sepse Kjo, kjo shton gjithë dyshimet rreth tij. ai ka thënë asaj se po ikën në Itali në fakt. Ai është nisur për në Vjenë. Ë, Ajo e di që ai merr kemi të bëjmë me një jetë në ajër. Domethënë, Mhm. Roni është në ajër. E gjithë jeta e tij është në ajër, siç do përfundojë vetë, domethënë. Dhe në krahun tjetër trilleri për gjetjen e, e krijon një një jetë tjetër në Tiranë. ë krijon një mënyrë se të gjitha ato gjëra që ne na ndodhin këtu, domethënë kur ndodh një një vrasje, që nga momenti se si funksionon policia, njerëzit që janë rreth e rrotull, si merren dëshmitarët, ë këtë ai e ka e ky triller domethënë qëndron në të gjithë të mundshmen e asaj që ndodh, Dhe ndoshta përvoja si gazetare e ka bërë Nardin që t'i kujtojë gjithë këto. Ju keni punuar bashkë në redaksi, kam përshtypjen në po, një po, po, periudhë. Dhe është marr, është marr, ai është marr ka, ka bërë dosier zakonisht dhe kjo kjo e ka futur në duket të bota e thrillerit dhe është njohur me këtë lloj raporti. Mm. Ë gazetaria ta jep këtë mundësi, domethënë. Po kjo lloj letërsie sot në botë livrohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Nëse flasim në në në volume, sepse e lidh njeriu shumë me atë raportin që mund të ndodhë. Dhe konsumohet shumë, po ka ka pak A mund të themi që ka pak ë uh, shkrimtarë shqiptarë që livrojnë thriller të kësaj natyre? Nuk nuk un jo, me aq sa di un të paktën. Në fakt, në vitet e fundit nuk kam parë, për shembull Nardi është nga ato të veçanta që këtë thrillerin e ka e ka rrokur për shembull. Dhe përmes thrillerit ai në konceptin e retrospektivës veç se bën një uh, skaner të raporteve shoqërore, të atyre problemeve që ka shoqëria, mm -hmm. dhe duke ndarë qoftë jeta e tij në retrospektivë, Qoftë ajo që ndodh në Tiranë, veçse nxjerrin në pah çështjet sociale, mm. problematikat e shoqërisë dhe kjo është një gjë që nuk është qëllim në vetvete, por përmes konceptit retrospektiv ato dalin, dalin në pah dhe kjo është e mirë sepse për shembull qendrimi që brenda të mundshmes. Personazhet Ky është një libër brenda të mundshmes, sepse letërsia po s'qe e tillë nuk nuk ka kuptim, domethënë. Mm. Është brenda asaj që mund të ndodhë, dhe kur është imagjinatë, dhe kur është kur është e gjitha metaforë, prap ka në sensin e asaj që njeriu e imagjinon, domethënë. Në në këtë kohë nuk në në librin Lora, ë Nardi ka shfrytëzuar duke prekur qoftë raportet me punën, me biznesin, me dashurinë, me fqinjin, me pronat, me gjitha këto, po, domethënë janë rrokur janë qendrimet për shembull që personazhet mbajnë ndaj mm. po themi uh, botës së krimit, politikanëve, janë janë uh, reflektojnë qëndrimet e shoqërisë sot. Ka prekur pothuajse atë lloj debati që bëhet sot rëndom, domethënë mos mos themi këtë që është bërë këto ditë, por që është bëhet rëndom në raportin midis politikës, biznesit, krimit, ë uh, uh, dyshimet që kemi biznes krim, politik krim, domethënë gjitha këto pasqyrohen dhe dhe dhe i ka si tani po ta lexojmë në këtë lloj pikë Nuk është kështu, domethënë kaq kaq lexim gazetaresk, sepse ka arritur ta sjellë në letërsi, domethënë ka arritur të sjellë në letërsi dhe ë unë ta kam thënë që gjithmonë kur lexoj një libër mundohem ta lexoj jashtë jashtë dijenive të mia, jo thjesht me autorin, por mm. me ngjarjet që ka shkruar autori. Mm. Dhe them që Nardi ka arritur për, duke i bërë këto ngjarje duke i sjellë si letërsi. Domethënë, kjo është e veçantë, sepse ai ka arritur të sjellë si një si një prozë të mirë që mund ta lexosh. Mund ta lexojmë ne, mund ta lexojë kushdo, domethënë, sepse është një ngjarje që Rrok njeriun me dilemat e veta në një shoqëri të hapur ku nuk janë vendosur shumë piketa, po edhe kur vendosen ato prap kanë nga këto probleme. Mm -hmm. Sepse përderisa edhe në botën moderne, kudo që të jetë, domethënë kjo letërsi lëvrohet, do të thotë këto janë probleme. Dhe konsumohen shumë, lexohen shumë. Konsumohen po. Gjëra sepse janë probleme të cilët njeriu herë pas here koinçidojnë me gjërat që ai jeton, mm -hmm. koinçidojnë me gjërat që ai mendon dhe që i ka rreth rrotull, po ndonjëherë nuk i jep emër. Dhe do të gjejë diku, domethënë, duke i lexuar në libër e ka më kollaj dhe e ka më të lehtë sesa të të dëgjojë dikë tjetër apo të njohë apo të të trishtohet me njerëz që i njeh realisht vetë, ëh. Janë janë një sërë, mm. janë një sërë shkrimtarësh që që lëvizin për shembull Tom Clancy ka bërë gjithmonë këto me me romane me luftë ku është e përfshirë ushtria në një mënyrë apo në një tjetër ose gjëra që ndodhin brenda ushtrisë. Ke këtë John Grisham për shembull që i ka romane të gjitha nga bota e, e gjykatave, po, me këto gjithë me avokat, me me me korrupsion e gjëra të tilla, por që lidhen me gjykatat. Ke uh, Dan Brownin që shkon tek misteri, tek këto simbole. Edhe është pothuajse gjithë librat e tij janë bërë film uh, sot domethënë. Ja, filma uh, të tjerë zakonisht, mhm, po me vërtet. Filma po. sepse kanë thrillerin dhe ai luan me një me një dilemë shumë të madhe nëse domethënë gjithë ato që ka po gjithë. Po ka një nevojë letrare. Ekziston drejtësia apo jo? Patjetër. Po dua të flas si zhanër, përderisa të gjithë shohim thrillera, Na pëlqen të shohim një film thriller. Mund mos jesh të thuash për shembull që thrilleri është zhanri im i preferuar. Në fakt nuk është, por një thriller i mirë është një thriller i mirë. Shiko, e ka ka një kohë për Thriller e John Grisham e shikoj. Po, po patjetër. Edhe e zën, po. Edhe ë ky është një thriller me sfond totalisht shqiptar, por është letërsi. Ëh. Mhm. Dhe është mirë. Dhe është e mirë. Dhe ajo që duhet përgëzuar autori është sepse, domethënë, është një prozë që Ai e zotron. Edhe mendoj vlen edhe për faktin që që duhet patjetër të lexosh edhe edhe lokalisht, nuk mund të lexosh vetëm ndërkombëtarisht. Padyshim, padyshim, padyshim po flasim për një autor shqiptar, për lexues shqiptar, po flasim për të, megjithatë që kur un them që kam këto pretendime për leximin e letërsisë, nuk do të thotë që nuk do lexoj letërsi që lidhen vetëm me edhe me mua dhe me njerëz që i njoh edhe me mm. ngjarje që i njoh. Mm. Padyshim që këto mund të jenë edhe ndonjëherë edhe më më të lehta për ashtu. Po. Ka një kënaqësi që që ngjarja ndodhi te stacioni i trenit në Rinas, a ke parasysh te ishte një shi, edhe ishte rruga Fortuzi, po, i di. Do të duket sikur ke ke kaluar te ajo ngjarje po, dhe nuk thjesht nuk e ke parë, por Nardi ka kaluar para teje dhe e ka parë. E pra këtë më kollaj se sa një një gjë jashtë për shkak. Por, domethënë ne duhet të them që duhet ta mbështesim këto këto lloj shkrimtarësh, të cilët arrijnë të të të të krijojnë një prozë të vetën, një stil të vetin. arrijnë të shfaqen, domethënë për me, me sigurinë e tyre për për ta sjellë në letërsi. Mm -hmm. Dhe unë mendoj që duhet uh, vlen t'i m t'i mbështesim këta, sepse kemi nevojë, kemi nevojë për një letërsi të mirë dhe uh, dhe këta shkrimtarë kanë nevojë për lexues, kanë nevojë për lexues që të ndjehen mirë. Duhet të mbështeten. Po, patjetër, pse jo? Pse jo? Uh, ne e rekomandojmë, është uh, romani Lora, miq të dashur, në klubin e mëngjesit sot bashkë me uh, kritikun letrar Agim Baçi, një prozë e mirë, uh, stil Pyetja e fundit që kam për ty. Ëm ti e ke lexuar edhe në dy romanet përpara. Ndjen ka ndryshim, ka ka pjekje, po themi apo vjen e përmirësohet stili, zotërohet më fort. Në stil është përmirësuar. Pra ti ndjen domethënë. Megjithëse unë shumë ë personalisht pëlqej më shumë atë ë Orgji në famullinë e At Ludovikut. Atë me gusto pastaj. Uh, po, patjetër, po, domethënë siç thonë latinët, shijet dhe ngjyrat nuk diskutohen, po jo nga titulli, se nuk do orgji. Ja, di pesha ka, pesha ka. Çfarë ka ti? Çfarë ka? Lora, Lora mund të të mund të të ngjasë më shumë me këto. Lora mund të ketë më shumë seks brenda kam përshtypjen. Patjetër, po. kupton, por ka një thriller që zotërohet dhe ka një problem shumë të madh sepse Siç them unë që mëkati dhe ndëshkimi janë dy motorët më të më të rëndësishëm të letërsisë. Mm. Në aty ja jepet është më i qartë ky ky lloj raporti që mua më pëlqen në letërsi midis mëkatit dhe ndëshkimit se si vjen raporti. Edhe Lora e ka këtë. Mm -hmm. Edhe Lora e ka vërtet këtë këtë lloj raporti, po aty është më i qartë dhe vjen të shihet mirë ku ku dallohen qartësisht mëkati dhe ndëshkimi se si vijnë se si duhet duhet duhet të pasqyrohen, domethënë mm. a e gjen gjithmonë mëkati ndëshkimin apo ndëshkimi mëkatin, kjo pastaj është loja e letërsisë dhe këtu futet pikërisht ngaqë mungon ka që, ka një hendek midis mëkatit dhe dhe ndëshkimit, futet letërsia si motor shumë i madh na mm. sjell. Na bashkon ato. Faleminderit Gimi. Faleminderit. Miq të dashur Lora nga Leonard Veizi, ne do ta takojmë uh, Agim Baçin mbas një jave këtu në klubin e mëngjesit për të diskutuar për një tjetër libër deri atëherë. Qofsh mirë. Faleminderit, javë të mbarë. George do vijë tani me Hearts. Ai, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:38 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Ortën edhe Lorin, çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Ëm, um, atëherë, Ne jemi aq të aq të bindur që është e lehtë ta gjesh se kush është, saqë s'mund të jetë jo Edi Rama, po askërkush. Përveç përveç të tjerë. Po. Kujdes. Dëgjoni. Prirja drejt së bukurës është prirje universale. Prirja drejt së bukurës është prirje universale. Kush e ka thënë? Kush po ka një zë të pangatërrueshëm? Në këtë klip, po. në këtë klip. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet zero shtatëdhjetë e dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Okay. Po për sharadën tonë kush është fitues? Është Vera dhe fiton një lule nga bota e luleve, ka thënë shitës. Bravo. Faleminderit. 140 i mbaron numri. Mirë. Ëm. Um, Atëherë do të bëjmë një quiz me seri sot? Në klubin e mëngjesit një seri, një seri pyetjesh nga një tematikë e vetme. Një seri pyetjesh nga një tematikë e vetme. Cila është tematika? Um, Atëherë. Sot kemi një grup uh, medaljesh të hedhura në një kuti. Dhe janë medalje të larta që t'i japin shtete të ndryshme. Mm -hmm. Nëse i lexojmë këto medalje, a e gjejmë dot se cili ka qenë shteti që e ka dhënë? Që e ka dhënë? Dakord. Okej. Okay? Për shembull, në fillim fare, fusim dorën në kuti dhe nxjerrim, e shndritshme, medalja e lartë e Nilit. Mhm. Mm 0-6-9-20-72-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Medalja e lartë e Nilit është mm, mm, mm. I takon yeah. Mund ta themi kështu ose është kush e ka dhënë E kujt është Kush e ka këtë medalje Tam. Po. Kush e ka këtë medalje Dakord me Olta Shë brënda Shë brënda Bravo Ape. Normal. Sigurisht, sigurisht. Se kush tjetër, ne s'e japim dot këtë, se s'kemi lidhje. Jo, s'kemi lidhje ne. Ne mund t'japim të Vjosës, po. Po, të Bunës. Na përmbyti. Medalja e lartë e Vjosës. Më mirë të Lanës. The Avener vjen tani me Fade Out Lines, uh, ka nevojë për një ndërhyrje urgjente në emision. Pusho, jo, Olta së kënduari. Në Club FM në 104. Jo i përgjithshëm. Një person. Jo një doktor, një hidraulik. Mhm. Një morr. Uh, morri është një morri. morri është njeri. E kam fjalën, e kam fjalën. E kam fjalën. E kam fjalën, por është një personazh i përvetshëm pra. I përvetshëm. Jeton ky. Jo. Jo, nuk jeton, ka vdekur. Ka shkrimtar ose ka dek. Vranët për jashtë, por mm. uh, shi nuk do të ketë, Olta ka premtuar, mund të ketë pak fare shi. Deri nga ora 11 mbyllet si po. Sa edhe dje mund të vesis pak. Mund të, po. Mund të ketë pak as fare, por pak as fare. Tani, sot ju kemi, ju kemi bërë një pyetje miq të dashur për uh, punën tuaj ideale. Si do ta përshkruanit punën tuaj ideale? Cila është ajo gjëja që keni ëndërruar, që do donit që të bënit, tek e cila më në fund do të gjeni siç thonë karar. Do të binte rehat njeriu dhe thoshte, kjo është ajo që dua të bëj, kjo më pëlqen, e këta janë njerëzit me të cilët dua të punoj. Ky është ky është stili im. A ku di unë se çfarë? Të gjitha këto. Kështu që mund të na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222. A e përshkruani dot uh, punën tuaj ideale? Si do të ishte ajo? Për shembull, Almira ka mhm. shkruar, Almira thotë Gazetare në shtypin e shkruar, por ç'e do thotë kam konkurrent të fortë dhe ata kanë kryer studimet për sociologji, gjeografi, madje i fundit konkurrent që më sfidoi në një gazetë para një viti kishte kryer studimet për ver veterinari. Po wow. Ai kishte një detaj më shumë se Unë, CV-në e tij, që ishte nipi i filanit, filani shkretur në... E thënë siç, po, me po. emër dhe mbiemër. Mm -hmm. Po nëse bëjmë për arsye, për arsye etike, s'e themi. Emër dhe mbiemër. Kështu që, uh, mund të jetë ajo, ndonjëherë një herë gara është e fortë, pra. Edhe, mm -hmm. edhe kë njeh ka të bëjë. Normal. Është çështja edhe të shtrish një lloj rrjeti që të lidhesh me njerëzit në mënyrë që të kesh të kesh mundësira pastaj, por gjithsesi të mbërthehesh mirë. Po, po. Atë, uh, dëgjoni pak këtë. Kjo mund të jetë diçka që dëgjohet uh, në atë ambientin ideal të punës. Për disa, mm -hmm. jo mhm. për të gjithë, jo për të gjithë. Por çfarë çfarë dëgjojmë këtu? E dëgjoni dot? Ok, kjo ishte e jotja mm -hmm Zero gjashtë nëntë, njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Zero gjashtë nëntë, njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Po ti si mos ta gjesh ti, me veshët pipëz Me këtë punë merrem Po, mirë, kjo është një gjë A e kanë gjetur se nga cili vend jepet uh, medalja e lartë e Nilit Egjipti Egjipti Kush e ka gjetur? Kastrioti fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Dhe nëse unë fus dorën sërish në kutinë me medalje, dhe nxjerr një tjetër. Dhe pyetja bëhet, cili është vendi që kur të nderon, mm -hmm. të dekoron me medaljen Ishte. Prirja drejt së bukurës është prirje universale. Në fakt kshu ngjan si, vërtet. Prirja drejt së bukurës është prirje universale. Po, okay, dakord. Kjo është me efekt tash i ndryshëm. Wow. Ndërkohë Noela fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. Mhm. Bravo. Në lidhje me sharadën? Kolombi ishte sharada e çunave. Kristofor Kolombi, po. Mm. Mhm. Bravo, është Ema fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Ema. Okej, okay, uh, faleminderit uh, Goca. Ndërkohë kisha edhe një pyetje në lidhje me me medaljen e shqiponjës azteke. Mhm. Meksika. Meksika është e saktë. Është Ori wow. fiton dy bileta për nesër. Njëri, sa medalje keni marrë more? Unë kam fituar gjithë. Ehm, po shkoj për uh, një moment shumë uh, të frikshëm në një aeroport të New Yorkut, kjo është në La Guardia, në fakt. Pse çka ndodhi? Në njërin prej aeroporteve të New Yorkut ku një avion ka ka pasur një defekt dhe ka pasur edhe 130 vet me uh, si thua në bord dhe për pak sa s'ka rënë në ujë. Ka ka mbërritur deri atje, ka pasur një problem në zbritje dhe ka marrë zvarrë, si thua të të gjithë pistën, mm -hmm. pistën e avionit dhe ka ka ka qenë kaq afër ujit. Wow. Si thua hunda avionit? Edhe e gjithë kabina e pilotit është është në ujë, praktikisht është mbi mbi ujë. Ka mbërritur në në gardhin fundor fare të aeroportit përpara se të shkonte drejt ujit dhe vetëm aty ka ndaluar. Po shikosh eh, avioni ka ngecur tek tek hekurat e gardhit që e ndajnë edhe edhe 2 metra më tutje pastaj eh, e- do të shkonte në Ai, det. ai, ai. Por që kanë parë tmerr me sy këta eh, Është pak të thuash. pasagjerë që udhëtonin me Deltën atë ditë në New York, por çdo gjë ka mbaruar mirë, sepse nuk ka pasur as zjarr, Që të jetë vendosur atje dhe përveç tronditjes që kanë pësuar pasagjerët nuk kanë nuk kanë pas asnjë. Kjo është një problem. Po, se e nisëm sot me Harrison Fordin me qira po, po. fjala. Ju thamë që Harrison Ford ka pasur një aksident të vogël me me avion, por që gjithçka është mirë sepse edhe pse është rrëzuar, e përplasur me ca pemë, uh, Harrison Ford nuk ka pasur dëmtime. Ja, ka mbërritur tani edhe një foto me çfarë po shoh e këtij aksidenti. e avionit të zotit Ford mm -hmm. kur uh, kur ka përfunduar fluturimin e vet. Kështu që mund ta shohësh aty që është përplasur. Në fushën e golfit. Po, në fushën e golfit, në Kaliforni. Qenka bërë copë. Është bërë copë. Ai vetë është është gjakosur në fytyrë, por është okay. Harrison Ford është okay. Po mirë. Mendoj që në një moshë është ai, duhej edhe një kështu aksident i fundit. Po pse jo? Po gjithë ato Indiana Jonesa që ka luajtur diku do dilin apo jo? Po për këtë çka kanë thënë Olta, çfarë është kjo ky tingulli që dëgjojmë? Që ndodh në, në këtë anë Printer Ishte shumë e lehtë. Shumë e thjeshtë. Kjo mund të ishte ambienti, mund të ishte si thua. Printeri i zyrës tuaj. Po, printeri mund të ishte jo. printeri i zyrës tuaj. Është Aldi fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, bravo. Bravo. Bravo dhe Aldit. Është ora e punës, ora e tretë në klubin e mëngjesit, ne mbas pak do të takojmë dikë. E do të flasim pak. Ai thotë, ai thotë se ka një problem me punësimin në Shqipëri. Mm. Mhm. Njerëzit nuk duan të punojnë. E vërtetë është. Mm. Njerëzit nuk duan të punojnë. Ky është problemi. Është vërtet. Wow. Është domethënë nuk uh, duan të punojnë. Nuk duan të punojnë. Ka shumë njerëz që nuk duan të punojnë. Ka për tas. Po do të dëgjojmë pak më vonë, uh, pak më shumë në lidhje me këtë këtu në klubin e mëngjesit. Mbas pak. Okej. Okay? Yay! Oh, just stone. Oh, sa bukur. Po ku e gjete? Faleminderit Altinia. Rrofsh. nga BD Swiss. Mirë se ke ardhur. BD Swiss, siç uh, Juliani do të na shpjegojë në një moment, vetë është një kompani e investimeve financiare, të investimeve të kapitalit, para që mund të shërbejnë për t'i për t'i uh, lëvruar në bursë, për të bërë më shumë para, për të investuar, pra, me një fjalë uh, dhe edhe ai thotë mes të tjerave, por do dalim te kjo gjatë bisedës tonë, Që në Shqipëri ka një problem që njerëzit shumë shpesh nuk duan që të punojnë. Fillim fare dua që të na tregosh se çfarë çfarë ju bëni në BD Swiss, çfarë është ky opsion pune për për të rinj. Kam përshtypjen se ju ë në ata që punësoni, si thua shënjestroni pikërisht atë grupmoshë që ne duam që të kemi si temë bisede sot mhm. këtu. Domethënë të punësuar të rinj. Faleminderit që më keni këtu. Ë është pikërisht kështu. Ëm opsionet binare ose trading në bursa ka nevojë për ka nevojë për njerëz dinamikë, ka nevojë për njerëz të informuar, ka nevojë për njerëz të cilët jo domosdoshmërisht duhet të jenë ekspertë financiarë, por që kanë një mendje të hapur dhe duan që të jenë aktivë në tregun e punës. Çfarë do të bënin ata ekzaktësisht nëse nëse fillonin uh, punë tek uh, BD Swiss? Çfarë është ajo që pritet? Domethënë puna e përditshme e dikujt që që vjen atje. Puna e përditshme e dikujt që vjen aty është konsiston uh, në një mirëorganizim të të tij, profesional. Mm -hmm. Pra neve i mundësojmë personave të cilët janë të interesuar që të punojnë, të kenë një portofol të caktuar klientësh. Ë neve u ofrojmë uh, punonjësve tanë një toolset të të gjerë me strategji me pra teknika, mjete, mjete mm -hmm, për shembull. Mm -hmm. Dhe pastaj ë uh, klientët kontaktohen, u jepet mundësi, informohen për çfarë po ndodh mbi tregun, duke përdorur burime të ndryshme informacioni, Yahoo, CNBC, mm -hmm. Finance e gjithë të tjerat, dhe kështu që klientët kanë mundësi që të marrin ë vendime të informuara, të mirëinformuara në lidhje me investimet që ato pastaj do dëshirojnë që të bëjnë. E kuptoj. Uh, ka një gjë për shembull që bursa shpesh këtu në Shqipëri është si si si një nga këto vrimat e zeza në univers që thithin gjithçka. Domethënë, njerëzit nuk dinë shumë se çfarë është një mister. Bursa, mm -hmm. po si funksionon bursa? Bursa është një është një organizim ekonomik i cili sjell së bashku bizneset të cilat duan kapital dhe investitorë që duan që të investojnë kapitalet e tyre. Pra, nëse unë jam Blendi dhe unë kam po themi sa 100 po themi sa kam jo dai shumë jo dai shumë po e zëmë se unë kam një kapital caktuar e zëmë kam dua të investoj 5000 dollarë okay. dua t'i fus në bursë atje dhe dhe vij tek tek Jo ty, por mhm. njëri nga njerëzit që punojnë për ty, mhm. pra tek uh, BD Swiss atje. Ne po. them djalosh apo vajzë, un mhm. kam 5000 dollar, dua të investoj në një kompani si Apple ndoshta apo po, si a mund ta bëj un këtë, mund t'i hedh në Microsoft, sepse un mendoj që Microsofti do të ketë rritje në 5 vite në vazhdim për shembull. Është është tërësisht e mundur. Ajo që neve duam nuk është është ajo shprehja e vjetër që i jepi personit një peshk i i, i shuan urin, jepi mm -hmm. një kallam, mësoje të peshkojë, ai pastaj mm -hmm. nuk është nuk është më asnjëherë i uritur. Në mos pra, janë grënda. Momentin që ti vjen, ë uh, dhe çfarë ndodh? Mm -hmm. Neve të japim mundësinë ty që të informohesh mbi strategjitë afatshkurtër afatmesme të Apple-it, strategjitë afatshkurtër afatmesme të Microsoft-it. Shikojmë paksa paketet të cilat janë më të përshtatshme për ty, shikojmë nivelin e riskut me të cilin mm -hmm. ti mhm. don të përballesh, sepse jeta është një risk, nuk ka garanci për të qenë shumë profesionale në Sigurisht, I mean bursa është bursa. Bursa është bursa. Po, mund të lëvizë. Por çfarë ndodh? Ndodh që uh, në qoftë se ti me ato 5000 dollarë t'i lije në një bankë ose në në një stek, siç thua kështu, është praktikisht ti je duke humbur nga mospërdorimi i tyre. Në këtë mënyrë ti gjeneron kapital, gjeneron vëllim, ndihmon dhe ekonominë mm -hmm. në mhm. fund të fundit. Pavarësisht se bursa e Tiranës është një entitet juridik joekzistent, sepse bursa dhe e, e, funksionon vetëm aty ku ka transparencë dhe qartësi. Mm -hmm. Pra, unë si biznes duhet të jem i pastër dhe ti si investitor duhet të dish çdo gjë që ka të bëjë me biznesin tim. Megjithatë, mm -hmm. praktikisht tani nuk ka asgjë që të ndalojë mua mm -hmm. përmes jush mm -hmm. që unë të investoj në bursën amerikane. Pra, unë të investoj tek Microsofti, tek Apple-i, tek Walmart-i, tek një sërë kompanish ku unë mund të jem i interesuar. Ajo që na ajo që është edhe gjëja më e rëndësishme është që ne duam të japim mundësi të rinjve shqiptarë që të kenë mundësi që të hyjnë në këtë lloj tregjesh dhe të kenë mundësi që të profesionalizohen në këtë lloj shërbimesh, sepse mm -hmm. uh, të them të drejtën Blendi, po. ë uh, Më më rastis shpesh që të kemi intervista pune me, me të rinj shqiptarë që kanë mbaruar nga 2-3 fakultete, nga 2-3 mastera, nuk kanë punuar asnjëherë, dhe kur vjen puna që unë i them, ok, unë do të jap ty mundësinë, por praktikisht ti duhet, sepse kjo është një sistem i cili është plotësisht i varur te merita. Mm -hmm. Nuk ka preferencë, mm -hmm. siç quhet në Shqipëri, mm -hmm. merit mhm. preferencë. Ktu ka vetëm merit. E kanë çik të vështirë, sepse janë gati të paguajnë 3000-4000 euro në thonjëza thuhet për të hyrë në punë shteti me 30000 lekë 35000 lekë rrogë, por kur vjen puna në sektor privat, i cili ka padyshim të ardhura më të mira, por edhe një nivel stresi sepse performanca është ajo që mm -hmm. mban një biznes, atëherë të rinjtë shqiptarë preferojnë që mos ta bëjnë. E kuptoj. Atë po thuaj, mm. e para punës dua të sqaroj këtë gjë, që që një i ri që na dëgjon sot, mm -hmm. uh, i cili po themi i ka gjithë ato cilësitë e mira që duhen, mm -hmm. ambicien për për të bërë përpara, është i nxitur, është është i uritur në një farë mënyre për për për të bërë karrierë, për të punuar, ë uh, ndoshta ai ka mbaruar për sociologji, ndoshta ka mbaruar për për një degë tjetër, ndoshta është jurist për shembull. Mm -hmm. Ti po thua që megjithëkëtë ai mundet të mësoj se si të njohë bursën, mundet të mësoj se si të orientoj një klient apo të paktën ta informoj atë klient mbi ç'po ndodh, të lexoj, ta monitoroj pra. Padyshim. Ai ë uh, ai punonjës potencial kuptohet që nuk është në javën e tij të parë të punës, nuk do jepet ky farë lloj ti ti farë lloj atributesh, mm -hmm. por në qoftë se ai ka dëshirën për të punuar me kalimin e kohës, Potencialisht, padyshim, me pra, fjalë. Çfarë vlen më shumë është jo domosdoshmërisht të kesh mbaruar financë, se mos e mendojnë njerëzit që kush mbaron financë shkon tek tek BDSwiss dhe mund të fillojë të punojë me bursën, por ai që s'ka mbaruar financë nuk merr vesh nga financa, kështu që le të rri në letrën e kafes. Neve na duhen persona të cilët dhe kjo është një mm, një fjalë kyçe, shitje. Me fjalë mm. nga ana teorike Kemi gja CNBC-në që i bën të gjitha analizat teorike, kemi analistë financiarë të gjitha që i bëjnë ato. Neve na duhen persona dhe jo vetëm ne, besoj që në tregun e punës sot ajo që kërkohet më tepër janë shitjet. Mm -hmm. Pra mhm. persona të cilët të bëjnë rezultat, persona të cilët të kenë mundësi që ok, ky është rezultati, ky është targeti, këto janë mjetet që më duhen, që të arrijë qëllimin e tij. Mhm. Mm Ë uh, ti mendon që dhe, dhe dhe ti nuk e shikon këtë nxitje. Nuk e shikon këtë ambicie, nuk e do, ti mendon që që të rinjtë shqiptarë janë janë duke kërkuar diçka të rehatshme, është kjo, është kjo çfarë, domethënë diçka që është kafene, e garantuar në fund të muajit. Është një diçka e cila unë besoj që që është jashtëzakonisht joshëse me idenë me ritmin e saj të ngadaltë, me me ditët e punës që pastaj thyhen në mes për të marrë një 30 minuta pushim kafeje, që mund të bëhet 45 po, po, sepse nuk punon ashensori ose mm. gjëra të tilla. Mm. Neve kemi nevojë, besoj që Shqipëria ka nevojë për për për punë. Po, dhe vetëm pun, vetëm shqiptarët nuk punojnë, asgjë tjetër. E kuptoj. Po kur shohin uh, filmin uh, Ujku i Wall Street, domethënë kjo është një nga gjërat që që ë uh, duhet uh, duhet tjetër lloj grinte. Duhet një padyshim duhet një tjetër lloj grinte. Ujku i Wall Street padyshim është një parodi e e një e një e një fenomeni real sepse mm. uh, ato salla trading ekzistojnë patjetër. Janë kompanitë më të mëdha që bëjnë atë punë. Paratë janë aty për t'u marrë. Mjafton që një person të ketë grintën e duhur, nevojën e duhur, dëshirën e duhur dhe ka gjitha mundësitë që të kam pas kolegë të cilët filluan punën këtu, pastaj vajtën në sektor financiar në këtë punë, duke e bërë edhe në vende të tjera, edhe në shtete të tjera sepse morën oferta mm -hmm. nga kompani të tjera, të mm -hmm. cilët janë të pozicionuar jashtë shtetit, sepse ky lloj tregu është një lloj tregu ndërkombëtar. Ti me mentalitetin e duhur, punon në Shqipëri, punon në në Maltë, punon në Qipër, punon në Hong Kong, punon në Kuala Lumpur, kudo ku ka tregje. Janë këto, janë këto janë nyje për ato tregje financiare këto që po përmendëm. Janë janë nyje ku ekzistojnë nevoja për persona të kualifikuar. Jo persona të shkolluar, persona të kualifikuar. Të kualifikuar. Okej, okay, ajo është fjala kyçe. Që mund të mund të marrë forma dhe nuanca të ndryshme. Ëm, ehm, um, atëherë, ne do të dëgjojmë një këngë në këtë moment dhe do të kthehemi me Julian Hysenaj nga BD Swiss për të folur pak. Ai thotë që që më e mira që preferon tek tek njerëzit që rekruton për për të punuar në në këtë shërbim financiar pra për klientët, janë ata që s'kanë punuar ndonjëherë në shtet.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 Flasim pak për uh, punësimin uh, në në një në një fushë ku uh, pak flitet në fakt por ju mund të ishit ndër ata që luanit bursën për klient, ë uh, Për klientë të ndryshëm, të cilët kanë para që duan t'i investojnë dhe kanë nevojë për një ndërmjetës që t'u shpjegojë të uh, t'i informojë etj etj etj në lidhje me ça po ndodh në tregjet financiare botërore. Dhe këtë mund ta bëjnë që nga Tirana uh mhm. -huh. dhe ky është një treg mbarë global, klientët mund të jenë kudo në botë në fakt. Mhm. ë uh -huh. uh, por përmes internetit, përmes kompjuterit, përmes telefonit, gjithçka është e lidhur në një linjë vetëm dhe edhe një përfitim tjetër mund të jetë i atyre që punojnë në këtë sektor që që edhe për veten e tyre, duke ndihmuar vazhdimisht klientët, duke duke investuar, si thua, bashkë me ta paratë e tyre, po edhe ti mëson ë mhm. uh, mbi bursën e mëson të investosh për një për një periudhë kohë. Po ti më the po. që që një ë uh, kriter për ty do të ishte që ose i mirë, pra pozitiv do mhm. ishte të mos kenë punuar në shtet. Pse pse thua të mos kenë punuar në shtet? Se kërkohet përvojë gjithandej. Ë uh, Padyshim, BD Swiss është një kompani ndërkombëtare e cila ofron shërbime për gjitha tregjet globale, duke filluar nga Suedi, Gjermani, sidomos tregu italian. Zyra e Tiranës merret me tregun italian. Mm -hmm. Pra, personat të cilët neve do rekrutojmë dhe po rekrutojmë përditë, janë personat të cilët flasin shumë mirë italisht. Mm -hmm. Kjo është një është e domosdoshme. Ai është një domosdoshmëri. Para, parakusht. Është një parakusht i cili është i rëndësishëm. Ëh, uh, problemi i punoj atyre që kanë punuar në shtet. Problemi mm. atyre që kanë punuar në shtet është neve nuk ia mbyllim derën asnjeriu, padyshim sepse secili ka në këtë botë secili ka nevojë për një mundësi. Po. Por uh, kultura e punës në shtet dhe kultura e punës në privat. Pra nuk është gjë, ke bërë stazh në shtet. jo, jo, jo, jo, asnjëherë, asnjëherë. Por kultura e punës së shtetit, të administratës publike le të themi, dhe kultura e punës në në privat Ka ndryshime shumë të mëdha. Mm, çfarë mm, çfarë vëreti, çfarë është kryesori? Rezultati. Nëse në shtet ke luksin që punës tënde t'i dalin ndoshta rezultati muaj ose vite ose edhe mos t'i dalin fare, Kur, po. eh, neve jemi shumë të varur si çdo si çdo institucion privat i cili funksionon në kushtet e një tregu të rregullt, mm -hmm. jemi të varur direkt nga rezultati i punës së secilit nga ne. Pra secili që hyn në një ambient privat pune, duhet të jetë ndërgjegjshëm që ai është aty për të dhënë një një fitim për kompaninë. ë Sistemi kapitalist në Shqipëri ka i ka hapur rrugë gjithë këtyre, ndoshta edhe paqartësive sepse ë njerëzit për ndoshta 40-50 vjet ishin. Ka shumë që thonë ai të shfrytëzon. Ai të shfrytëzon, po janë shfrytëzues, sepse sepse e kanë përshtypjen që do donin mos kishin askënd mbi kokë për shkakun për uh... Unë jam shumë i lumtur mos t'i rri mbi kokë asnjeriu për sa kohë që ai sjell rezultat. Pra, Është, është, është, është ëndrra e jetës time që unë të punoj në një vend që njerëzit mos të kenë nevojë që të mbikëqyren dhe të bëjnë rezultatin e tyre dhe praktikisht praktika jonë e punës ashtu është. Pra ti mm, ke një listë të caktuar klientësh, të cilët s'janë domosdoshmërisht italianë, jo klientë të mhm. kulturave të tjera, mm -hmm. dhe pastaj ti adreson klientët e tu, ke punën tënde, neve jemi aty për të mundësuar për nevojat të cilat mund të kenë sepse tregu ndryshon çdo sekondë, çdo minutë, por ti je i lirë. Ëh. Mm Në qoftë se hapen për shembull mundësira investimi për një klient çfarë bën? E merr në telefon? E merr në telefon, e flet me të, diskuton me të, shikon nëse ka pritshmëritë e klientit. Për faktin që unë e lë të lirë atë, kjo nuk do të thotë që ai duhet të hapë Facebook-un në punë për shembull. Mhm. Normal. Ose mhm. Twitter. Mhm. As Twitter. As Twitter. Jo. Ose të lozi me smartphone, ose t'i përgjigjet telefonatave që i mund t'i vijnë nga nga tezja, nga halla, nga xhaja, nga dikush tjetër, sepse puna është punë. Dhe kjo është një problem që neve relativisht kemi. Ë sektori kryesor në këto 3, 4, 5 vitet e fundit në Shqipëri ka qenë call center, të cilat me gjithë mëkatet dhe le të themi favoret e tyre kanë bërë një gjë kanë mundësuar sidomos te te te vajzat te studentët te, te studentët mundësinë që të hyjnë në tregun e punës dhe është një gjë që duhet vlerësuar sepse mm -hmm. uh, para 10 vjetësh çfarë mund të bënte një vajzë studente çfarë pune mund të bënte në Shqipëri një vajzë studente para 10 vjetësh ëm um, Po kamarierë, kamarierë, kamarierë ne nuk i kemi çuar asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë goca. Çunat po. Po, çunat po, po s'ishte vend për goca ose ose Çfarë mund të bënte një gocë para 10 vjetësh? Po, kam përshtypjen unë gjithçka praktikisht, por s'ka pas pas. S'ka pas mundësira. Kurse tani kanë mundësinë që të hyjnë në tregun e punës, edhe të shikojnë se me gjithë mend duan të jenë mësuese për 30-40 vitet e ardhshme të jetës së tyre, apo të kenë një punë, të kenë një rezultat, punë punë zyre, punë me mm. kompjuter mm. dhe t'i japin vetes së tyre shansin për të bërë diçka më tepër se aq. Mm -hmm. Pse jo? Domethënë, ti po thua, a ka, a ka nga këta njerëz, ë, uh, kemi ne kemi, kemi Kemi punuar shumë të suksesshëm. Me ambicien me kemi kandidatë që vinë dhe thonë që nëse unë nuk fitoj 1 milion e gjysëm të vjetër në muaj, unë nuk punoj këtu. Po si mund të fitojë dikush 1 milion e gjysëm? Duke qenë shumë i mirë në punën e tij. Ka pra, ka nxitës. Patjetër, patjetër. Me një fjalë, uh, tregu i punës i, i faktit i call centerve, mm -hmm. të themi edhe atyre që merren me shitje, me shitje drejtpërdrejt online, ka prodhuar një le të themi një elitë Ëh, mm -hmm. pra persona të cilët janë të mirëkualifikuar, shitësa të mirë. Neve duam shitësa të mirë, mm -hmm. nuk mhm. duam uh, analistë siç të thashë, financierë e të tjerë. Se i bëjnë të tjerë. Ne duam persona të cilët të, të hyjnë në telefon me klientët dhe t'ia vizatojnë atij në mënyrë shumë vizuale, shumë të qartë potencialet që çdo investim ka përpara. Dhe kjo është një aftësi e mhm. cila mm ose e ke ose nuk e ke. Nuk është një aftësi e cila ta mëson njeri në shkollë. Mm -hmm. E kuptoj. Ëm, um, kështu që po ka, cilët janë nxitësat konkretisht, domethënë funksionon me komision, me paga. me me uh, neve ofrojmë një pagë e cila është jashtëzakonisht kompetitive. BD Swiss në Tiranë po rekruton dhe vazhdojmë të rekrutojmë uh, persona të cilët uh, ne duam elitë, ne duam më të mirën, kështu që për këtë po ofrojmë edhe pagën më të mirë në treg. Me mm -hmm. neve ofrojmë pagë e cila është më e lartë se paga e një mësuesi ose paga e një mjeku, mm -hmm. për të mhm. thënë atë mm -hmm. që është. Mm -hmm. Pastaj, natyra e punës është e varur nga bonuset, nga shpërblimet, nga komisionet. Sa më sa më sa më rezultat ke ti, asgjë s'të pengon të fitosh për mund të fitosh më jo, shumë para se kryeministri i Shqipërisë. Mm. E qartë është është është gjë e mirë kjo. Ë atëherë atëherë po do të pyesja edhe diçka tjetër për për të mësuar se si funksionon se si funksionon kjo punë të shiturit e e, e bursës, pra të, të manovruarit e si të thuash, parave të klientit në një në një bursë me aksione, me kompani që që lëvizin lart e poshtë. Ka një paketë vetëm t'i çosh atje dhe thua, "Oh, humb o fitoj", jo, apo ka mënyra për të thënë që Ka mënyra të ndryshme. Unë kam ka... pak para, por nuk dua t'i hedh të gjitha, të gjitha në një në një gjë që është shumë riskoze për shkakun. Ka teknika dhe strategji të ndryshme të cilat janë në varësi të interesave dhe të kapitaleve që klienti ka në dispozicion. Ka klientë të cilët kanë shumë kohë në dispozicion, me të cilët ti zgjedh një përqasje tjetër. Ka klientë të cilët nuk kanë shumë kohë në dispozicion. Ka klientë me të cilët ti mund të hapësh vetëm investime më afatgjata. Një investim që hap tani skadon mbas 6 muajsh, mm -hmm. klienti pastaj vetëm kthehet mbas 6 muajsh dhe shikon yieldin e fitimin e tij. Mm -hmm. Kështu që varet nga klientët që kanë përballë. Personat të cilët neve do rekrutojmë do jenë vazhdimisht të trajnuar nga staf ndërkombëtarë të cilët vijnë rregullisht një herë në dy-tre javë për t'i përditësuar si me teknika shitje, si edhe me çfarë po ndodh aktualisht në tregjet në tregjet ndërkombëtare. Është një ambient pune një multinacionale, është një mm -hmm. ndërkombëtar, mm -hmm. kështu që uh, siç e thashë, ka vetëm meritë, nuk ka preferencë. Neve nuk punësojmë kushërinjtë tanë, të afërmit tanë, komshinjtë tanë. Neve për, rekrutojmë vetëm persona të cilat të cilët i japin rezultatet. Mm -hmm. Pra secili të jepet mundësia, mhm. secili mm -hmm. është i barabartë në në start. Nuk e di nëse edhe mund edhe nga eksperiencia në Amerikë. Zakonisht në Amerikë uh, brokerat, po. traderat uh, nuk ofrojnë pagë fikse në fillim. Ato mm -hmm. hapin ato që quhen internshipe, kurse, marrin 50 vetë dhe i thuhet që në fillim që Dhjetë, pesë performuesit më të mirë, pra dhjetë për qind e këtyre rekrutohen. Pra ti aty mund të punosh edhe tre muaj vetëm për të pasur mm. mundësinë për t'u rekrutuar. Pse? Sepse trading, agjentët financiar, këto lloj profesionesh janë profesione të cilët garantojnë të ardhura më të mira mm -hmm. në Shqipëri, padyshim me kushtet shqiptare, por edhe mm -hmm. në mhm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kushtet e atyre. Ëm uh, më kujton një film që ka ka një aktor të mirë brenda që është uh, Bruce Willis, uh, më fal Will, Will Smith. Will Smith. Pursuit of Happiness, sepse ai kishte këtë garë, nuk pati ai uh, mm. nuk pati një garë në në Pursuit of Happiness ku ai exactly. duhet të arrinte një lloj uh, rezultati exactly. dhe qëndroi uh, qëndroi atje tek uh, ky është momenti kur uh, kur ai është është marrë në punë se po e shikoj tek uh, tek filmi. Mund ta shikojmë për një sekondë këtë skenë? Duke menduar jashtë kutisë, sepse në qoftë se ti bën çdo gjë standarde që bëjnë gjithë të tjerët, shanset që ti ke për të për të ecur përpara janë, ti ecën bashkë me turmën. E ato persona që duan me gjithë mend të bëjnë përpara, marrin dhe risqet. Mm -hmm. Sepse fundi i fundit jeta është risk. Mm -hmm. Kështu që marrin risqet për të pasur edhe pastaj përfitime më të mëdha. Neve duam Duam të rekrutojmë, duam që të bëjmë pjesë të grupit tonë persona të cilët duan që të fitojnë mirë para dhe duan që të punojnë fort për këto para. Shumë mirë mirë. Uh, Julian Hysena, miq të dashur nga BT Swiss, nëse doni që të provoni që të jeni pjesë e bursës, pjesë e tregjeve ndërkombëtare financiare dhe të ndërmjetësoni për klientët dhe pjesë e një ekipi. Uh, BT Swiss uh, po kërkon, po kërkon njerëz, uh, djem dhe vajza, Me ambicie. A jeni ju Will uh, Smith tek uh, The Pursuit of Happiness? Kjo është pyetja në fund fare. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Faleminderit Juli. Faleminderit. Miq, është ora tani 9:40 minuta. mëngjes, mirëmëngjes. Fjalën e fundit e ka Jeri për ditën e sotme. Shumë faleminderit për Madonna. Jeri është kënaqësi e ime. Teto Madonna, po. Po një histori e çuditshme ka ndodhur nga Kina dhe unë prandaj e lashë për në fund për të bërë qejfin Altinit. Altin. Pa hënjer, është një emocion i veçantë. Për një hajdut është një djalë diku te 27-28 vjeç, por dikush tjetër i ka bërë një lojë, po. Ë dikush tjetër që e ka pësuar, le të themi, historinë e hajdutit në këtë rast mm -hmm. i ka bërë një rreng të çuditshëm këtij djaloshi që ishte pikërisht hajduti, mm. sepse ky e pësoi vetë dhe ky i kishte futur duart në çantë dhe i kishte vjedhur. Më pas ka ndodhur një konflikt me këta të dy dhe ai kishte arritur që të merrte mbrapa të gjitha gjërat që ky djaloshi ia kishte vjedhur, por pa dijenin e këtij hajduti, se nuk bëhen të ditur emrat e tyre. Historia ka ndodhur në provincën Guangzhou në Kinë Ky djaloshi që ishte i sulmuar nga ky hajdut ka shkruar një letër mm. dhe ia ka ngjitur në kurriz. Dhe letra shkruan pikërisht kujdes sepse ky është hajdut. Po ai nuk e dinte. Ai nuk e dinte, i ka bërë edhe foto dhe më pas i ka Për transparencë jemi. Po, më pas e ka ndjekur gjatë gjithë rrugës që ky hajdut ka bërë dhe bënte fotografi dhe e kapte mat deri diku ndërsa ky vidhte njerëz të tjerë dhe jo vetëm në autobus, por ndodhte edhe në rrugë kur njerëzit prisnin për të kaluar rrugën nga njëri krah në tjetrin dhe më në fund policia ka rënë në gjurmë të këtij djaloshi sepse gjithë kohës kishte pikërisht këtë tabelën nga mbrapa që shkruante është hajdut, është arrestuar, por ndërkohë është në kërkim edhe djaloshi tjetër që ka bërë pikërisht këtë lloj loje. Po pse? Pse? Nuk e di pse. Ai ka bërë shërbim komuniteti. Ai ka bërë një të mirë. Nëse për të vënë. E di, po. Ej, uh, meqë ra fjala tek tek puna sot. Mm. Do të lexoj disa nga komentet që çuan uh, dëgjuesit kanë shkruar. Ne u flisim për punën ideale, nëse mund ta përshkruanin punën ideale, ë uh, dhe pyetja kishte këto nënndarje. Ku do punoje? Me kë do punoje dhe duke bërë çfarë? Niku ka shkruar, thotë dua të punoj në zanatin tim, por edhe çdo punë tjetër në një vend ku çdo punë është e respektuar, me njerëz që dinë ta vlerësojnë, e për më tepër ë uh, me eprorë që janë bashkëpunëtorë me ty. Mhm. Mm këtë kërkon Niku. Adriana ka një ide të shkëlqyer. Thotë, "Unë do doja që të isha agjente sekrete udhëtimesh, duke wow. vlerësuar shërbimin në hotelet me pesë yje dhe ushqimin në restorante." Janë këta agjentët mm -hmm. sekretë që po, shkojnë në një restorant për shembull, si klient normal, si klient i kamufluar, po, mm. që nuk merret vesh se kush je, në mënyrë që restoranti apo hoteli të të mos bëjë një shërbim special për po. ty, mm -hmm. duke ditur që ti duhet të kënaqesh që pastaj të shkruash mirë për ta. Mund ti bën sikur je thjesht një klient. Ti e, po. e flliq po. në rast se ai nuk ka kushtet e duhura. Pikërisht. Ose ose e nderon. Ose nderon. Po. Nderon nëse shërbimi ka qenë ashtu siç duhet. Orieta ka një tjetër ëndërr, do që të jetë programuese në Google. ku mm. punojnë shumë nga më të mirët. Kompania Google dihet se si trajton punëtorët. Kjo është njëra nga gjërat për shembull që deri para disa vitesh Microsofti e ka e ka marrë veten sërisht, e ka ndryshuar goxha në treg nga ca vite më parë, por ka qenë një periudhë e caktuar kohe, një moment diku tek uh, vitet 2000, 2001, mm -hmm. kur gara ishte uh, dhe oferta ishte e tillë. Në Google shkonin të punonin gjithë ata që donin ndryshonin botën. Ideja në Google ishte ejani të ndryshojmë botën, të bëjmë shërbime e t'i japim këto falas. Mm -hmm. Edhe mhm. Google Maps ishte falas, mm -hmm. Google Search Engine ishte falas. Domethënë çdo gjë që Google prodhonte ishte ishte falas, YouTube-i falas. Përdore, përdore, përdore dhe kjo e forcoi dhe e zmadhoi kompaninë jashtë mase. Mm -hmm. Ndërsa ata që punonin në Microsoft detyrë kishin që të ruanin produktet dhe dominancën e Microsoftit, për sa i përkiste uh, paketës Office për shembull Word-it, Excel-it, uh, Access-it e gjithë këtyre gjërave të tjera që ata ofronin. Kështu që njerëzit edhe këta të rinjtë i thoshin do të bëhesh roje te Microsofti që të ruash paret e e Billit për shembull apo do të shkosh te Google dhe ndryshosh botën. Po për një të ri ishte shumë e rëndësishme. Po. Tani unë e thashë në fillim, kjo ka ndryshuar. Microsofti tani ka tjetër qasje, tjetër pozicione, po e ka rifituar mm. joshjen e janë duke bërë gjëra të mrekullueshme edhe tek tek Microsofti, kompani pararojë e teknologjisë, por ka pas një moment të tillë. Google mbahet për sa i përket mënyrës trajtimit edhe se si se si ata punojnë. Google-i, po, mhm. Google-i është është inovativ. Google-i është në atë sens. Ë uh, Anita ka shkruar, thotë dua që të udhëtoj nëpër botë me njerëzit që dua, çdo ditë një udhtim, çdo ditë një risi. Është nuk e di, po nuk ka. Çdo ditë pushim. Ajo është fantastike, por puna është që Në që do të thosh Orta, a ka një fituas mbi lidhje me dekoratën e diellit që lind Më kanë thënë në Argentinë. Jo. Amerikë. Jo. Jo. Kaq. Ah. Dielli që lind, çuna dhe goca është është diçka që ndodh në uh, Japoni. Në Japoni. Mm, Keni parasysh Japonia ka flamurin me diellin etj etj etj. Ka një lidhje. The House of the Rising Sun. Uh, Po gjithsesi. Ej, ka ka Kemi dhe një fitues të fundit, Serenelën që ka gjetur këngën e ditës, fiton një lule nga bota e luleve. Mm. Bravo. Ka një protestë të shtunën për uh, për nde- ndalimin e ndërtimeve tek parku i Liqenit. Nuk e di nëse keni dëgjuar këtë po. Po e lexoja pak në Facebook. Quhet uh, quhet Zero Park Zero Vota, ëh, dhe do të jetë para bashkisë nesër në orën 12.